بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braći, cijenine sestre, assalamu alaikum. Mi ćemo večeras, ako Bog da inša Allah ta'ala, pokušati protumačiti jedan kratki hadis Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji spominje imam Buhari i veliki muhadis u svojim poznatim hadijskim zbirkama. Naime, poslanik ali vam kaže Men yuridillahu bihi hajren yufaqihu fid dini. Kome Allah želi dobro, on ga učini da razumije vjeru. Dakle, onaj koji razumije vjeru i koji je stvarno razumije, pa po toj vjeri živi, njemu Allah želi dobro. sad naravno treba se truditi da vjeru razumijemo na najbolji mogući način. Jer ako se vjera ne razumije, i ako se krivo razumije, bojim se da čovjek neće sutra stradati na sudnjem danu. A sve ostalo, ako se krivo razumije, lakše je podnijeti. Jer Allah je svoju vjeru objavio, kao što znate, da se primjeni u životu na ovom svijetu. Da se shvati i razumije i da se primjeni na ovom svijetu, jer zbog te vjere će čovjek, kao što znate, onaj imati najljepše dženevske perivoje Bez vjere, potpune, prave, cjelovite, originalne, nema šanse da zaradimo džennetske perivove. Zbog toga je na nama zadatak i zato sam uzeo ovaj kratki hadis kao moto večerašnjih predavanja, da govorimo o značaju shvatanja vjere u njenoj cjelini i punini. Jer vidjet ćete mnogi ljudi na sudnjem danu će doći, a od vjere im je ostao samo ime. Nije imao stvarnu vjeru, nije imao stvarno razumijevanje. I ja se bojim za brojne muslimane danas koji smatraju da vjeruju i da tako djeluju da u stvari na sudnjem danu neće imati velike koriste svoje vjere ako ona nije utemeljena, ako nije dakle zasnovana na pravim principima i pravim osnovama. Zbog toga ćemo večera dakle progovoriti nekoliko stvari i ja bi se vezao za jednog velikog islamskog učenjaka doktora Karima Zaidana koji u svojoj knjizi jedno spomenuo tri elementa, tri kvaliteta koje bi mi muslimani trebali imati da nam iman bude stvarno pouzdan, da bude dobar, da bude kvalitetan i da na taj način očuvamo svoju vjeru i sutra zadobijemo ono što nam Allah Želešano obećava. On spominje u jednoj knjizi tri dakle ta kvalitete, tri osobine koje bi mi muslimani trebali imati ukoliko želimo da budemo stvarni muslimani a to je prvo el fehmu daqiq, drugo el iman el amik i treće el ittisal el vesiq. Dakle, prvo el fehmu daqiq. Fehmu daqiq znači pravilno, ispravno i pravo razumijevanje vjere. To je ono što mnogima danas fali. zato ste vidjeli kod nas veliki broj raznih opcija, sekti u našoj vjeri, vidjeli ste različita tumačenja, zato što vjera nije zasnovana na tim istinskim pravim temeljima. Jer ono da je zasnovana na pravim temeljima, kako je poslanik Ali Selam rekao, Aleikum, jel tako, vi putte računa o tome da slijedite bi sunneti wa sunneti al min ba'di. I da slijedite četvorcu halifa nakon mene. Dakle, to što je poslanik Ali Selam donio u 23 godine svog poslaničkog života, i to što je donijela prva četvorica halifa, to jest oni odabrani njegovi ashaba koji su živjeli, radili, djelovali, kako je poslanik ali selam djelovao, to je ta baština koja ostaje iza njega i ukoliko se shvati i razumije u tom pogledu, mi možemo da govorimo o stvarnoj, ispravnoj, iskrenoj, nefalsificiranoj i nepatvorenoj vjeri. A to je ono što nama treba. Jer ima, kao što znate, vjera koju Allah objavio preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I ona se naziva Islam. Ali mi, nažalost, pod Islamom često poturamo neke svoje verzije, vizije, neke opcije koje mi imamo u životu na ovome svijetu. To već nije Allahova vjera. To se ne zove Islam. Jer Allah je lijepo u Kurani Kerimu rekao Inna dina inda Allahi el Islam kod Allaha jedini din koji je fin je islam. Dakle, jedini din koji Allah priznaje za koga će nagraditi. Pa kaže u drugom ajetu, bilo koji drugi din, bilo koja druga vjera neće biti primljena. Čak i onu, onaj din, vidjeli ste, lekom dinukum vali je din. Lekum dinukum, vama vaša, vali je meni moja vjera. Dakle, i njihova je nazvano vjerom, iako to nije vjera. To je nevjera u osnovi. Ali nezvano vjera je ljudi vjeruju u to. I zato mi treba da znamo šta je stvarno vjera koju Allah voli, koju Allah hoće, koju poslanik alaihi salatu wasalam smatra u istinu vjerom. To je ono dakle što je došlo kroz Kur'an i Kerim, što se nalazi unutar korica mushafa. I ono što je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u 23 godine svog poslanskog života rekao, uradio, šutnjom odobrio ili su ga opisali kroz njegove postupke kako je činio i radio i na taj način se to naziva šarijat. To je Allahova vjera i ono što je došlo putem prvih generacija muslimana koji su tumačeći ispravno Allahovu vjeru prenijeli ljudima ono što je poslanik ali se govorio, radio ili šutnjom odobrio. I to je u osnovi onaj šarijat. Sve ostalo su drugi putevi za koje Allah neće nagraditi. Jer on neće nagraditi za ono što nije njegova vjera. On nagrađuje za vjeru koju on nazvao islamom i ono što je, kako znate, Ibrahim a.s. rekao ko je musliman još početku. Jer svi poslanici nosili i baštinili samo jednu vjeru, jednu vjeru i nije bilo drugačije. Ali ova vjera koju Muhammed a.s. donosi, ona je konačna verzija te iste vjere. Iste vjere. Svi poslanicu, dakle, baštinili jednu te istu vjeru i to je ta, kako bi rekao, plejada svih poslanika koji su nosili vjeru Allaha, sudnji dan, vjeru u meleke, u dobra djela i tako dalje. I poslanik Ali Salam je samo dobio zadatak da to utvrdi, da proširi, da je učini, e, kako bi rekao, prijemčivom za generacije koje dolaze. Jer ove generacije od Mohameda Salama su naravno generacije koje su izrasle, koje su narasle, koje su sadrle da mogu da private ove elemente koje nisu mogli ljudi iz doba Musa ali salama i Isa salama ili neki drugi ranije Allahovi poslanika. Zbog toga je šerijat dakle postao konačan konačan i kategoričan zajedno onaj sa Kur'an i Kerimom, jedino s Kur'an i Kerimom. Kur'an i Kerim je kao posljedna verzija isto kao posljednji ustav koji važi za ovo vrijeme i za ovaj narod koji u njemu živi. Zato poslanik Ali Salam kaže uće u vatru svaki pripadnik moga umeta, svaki kršćani židov koji ne budu vjerovali ono što sam ja donio onaj prije nego što umru. Dakle, ako ne budu vjerovali, i kršćani, židovi, i muslimani ne mogu ući u džennetu koliko ne budu vjerovali ono što je poslanik ali selam donio. Hoće da se kaže da je to konačna verzija. Nije konačna verzija sa Ibrahimom ali selam, niti sa Ismailom, niti sa bilo kojim drugim poslanikom, nego konačna verzija sa našim poslanikom Muhammedom ali selamom, jer je Allah žal nakon njega ne šelje poslanika, kao što oni kaže, la ne badi, nema poslanika i vjerovjesnika nakon mene. Dakle, nema više. Nema gulama, mir za gulama i ostali kao što je kod Ahmedija, pa su proturili nekoga da bude poslani. Nema. Ima Muhammed a.s. i on je posljednji laho poslanik. Nakon njega nema poslanika. Ukoliko bi došlo do izvitopirivnja vjere, nema ko da je popravi. E sad, mi moramo da čuvamo i baštinimo njegov sunnet i njegovu životnu praksu, jer ranije kad god bi se vjera malo izvitoperila, Allah Žešanu šalje novog poslanika, novog vjerovjesnika, koji obnavlja vjeru koji ono što je već malo porušeno ili malo jel tako onaj negdje neutemeljeno postavljeno oni su vraćali ljude na taj pravi put i poslanici su imali taj zadatak da svako onaj koji je ranije skrenuo s puta da ga vrati nazad kod Muhameda a.s. vidite nakon njega nema poslanika i zato je Allah očuvao njegov sunnet. Te nema ni kod kršćana, ni kod židova. Nemate nigdje ni jedno predanje, ni predaju koja seže do Musa ali Selame ili Mojsija ali Isa ali Selame ili Isusa. Nema ni jedna makar i lažna predaja. Ali vidite, imamo mi gotovo milion predaja koje sežu do poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Od toga veliki broj vredostojni. Hasan, dobri predanja. Imaju neka koja su lošija, imaju ona koja su izmišljena. Ali je islamska ulema kroz vrijeme bila tačnija i preciznija od današnjih kompjutera, pa je to sve rastumačila, račlanila i mi tačno danas znamo koji je hadis vjerodostojan, koji se može upotrebljavati, koji je dobar, koji je kvalitetan i koji može da se ipak primi u našoj životnoj praksi. Imaju oni koji nisu najjači u smislu prenošenja, ali se mogu na neki način važiti u širenju dobrih dijela, a imaju oni koji su lažni. I za svaki hadis je islamska ulema tako lijepo, precizno, ljubomorno razlo na tome da ga ocijeni i procijeni da mi danas znamo šta je to stvarno šerijat. I zato danas ne može niko reći ovo je šerijat ukoliko nema podlogu. Zato danas ne može niko kazati ovo je po islamu ako nema argument za to. Mora donese ajet ili hadis, ili mišljenja shaba, ili potvrdu najveće islamske oleme, kroz istoriju da kaže to i to na temelju tog i tog donosimo to i to. Kao što kaže Ebu Zeid, jedan al faqih, neki to pripisuju imamu Šafiju da je rekao Kullul kelami sivel Kur'ani zendakatun illa al wa illa al fikhe fid dini wal ilmu muttabaun ma kana wa ma su to znači, svaki govor, osim Kur'ana, hadisa i fikha u vjeri je zendakatom. To je kao nevjera. To je kao bogohulstvo. Svaki govor. Illa Kur'ana, osim Kur'ana, illa hadisa, illa fikha fi dini. Vala ilmu. A šta je ilum? Vidite po ovom, ovoj definiciji. Vala ilmu mu ma kjana A ilm ili znanje Znanje koje se uvažava kod nas muslimana je sa ono haddesena prenosi taj, taj, tačno taj i taj za koga se zna. U nas ako se ne zna osoba, Čamil Čamilović, niko ne zna za njega. Automatski se to precrta u islamu. Ako se kaže prenosi Ramiz Ramizović, a on nije pouzdan, i to se precrta. Samo ako prenosi Ramiz Ramizović, koji je pouzdan i u narodu priznat i u narodu poznat kao istinit, i u narodu poznat kao vjerodostojan. Od njega se preuzima predaja. A on prenosi od svoga učitelja, a on od svoga učitelja, on od ashaba, a ovaj od poslanika Muhammeda I to je znanje. Znanje. Danas se to, vidite, e, ova nauka, hadijska nauka, ona, je preteča ovoj modernoj današnjoj nauci. Vidite. ilmu ma kana haddesena, zake vas vas u A sve ostalo je došaptavanje šeitana. Evo pogledajte danas, Koga bude pisao magistarske, doktorske radove, diplomske radove, naučne radove, niko ne može pisati iz have i na temelju neki svoji bulazni, neki bulaznoća ili neki pretpostavki. Da bi neko djelo bilo naučno, bilo temeljeno, one se mora temeljiti na istraživanjima, na tom i tom istraživanju, na tom i uzorku, na tom i tom pokusu, na tom i tom eksperimentu, tom i tom dokazu i vidjeli ste u današnjim savremenim djelima nema jednog djela bez fusnota. Fusnota mora da Ona je, ona je pečat. E to je ovo. Vala ilmu makana hadesena. Kod nas su muslimani ovo potrebjali prije 1400 godina. Evo današnja nauka tek unazad od 50, 80, 80 godina to koristi. Vidite, mi smo bili preteča, čak hadijska znanost je bila preteča savremenoj onaj znanosti koju mi i danas koristimo. I danas se neće djelovati ukoliko kad mi kažemo da je nešto bilo tu i tu, moraš dati argument za to, imaš neki dokaz za to, neki onaj dokumentat ili neki arhiv moraš pokazati da bi se to priznalo u naučnim krugovima. Tako i kod nas u islamu. Ništa ne možemo reći mi ovo je od islama. Onaj kaže ova doba, onaj kaže ovo je lijepo. Boga mi na temelju čega? Ne može nakon na temelju žuti čitava, na temelju onaj, ne znam, onaj naftalina, na temelju baklava, na temelju nečega nema. Nego u nas u islamu se zna, Kurani kaže Hatu burhanekum in kuntum sadikin. Kada nevjernici drugi počinju da napadaju Muhammeda a.s. i druge kao vi ste ludi, pjesnici, vaki, naki, on njima kaže Hatu burhanekum in kuntum sadikin. Allah mu naređuje da kaže ljudima donesite argument ako je istina to što govorite. Samo argumente donesite. I zato u nas u islamu, da bi ispravno bilo razumijevanje vjere, da bi islam ispravno razumjeli pa ga prezentirali drugima, mi moramo, dakle, onaj poznavati vjeru i moramo imati argumente za vjeru. Zato posla, Allah Češanom poslaniku naređuje, kaže, kul hadi se bili, edu ila Allahi, ala besiretin, mini Allah Češanom, suri Jusuf, naređuje poslaniku, ali se da kaže, reci, ene edu ila ja pozivam Allahu, ala besiretin, sa besiretom. Besiret je nešto što je argumentirano, nešto na čemu temeljimo svoje učenje. Pozivam sa argumentima. Dakle, i sve mogu da dokažem, to je to. I za sve imaš podlogu, razumijete? Ili mi kažemo crno po bijelom, ne može nako. Dakle, pozivam, pozivaj na Allahov put, reci ja pozivam na Allahov put sa argumentirano. Enema meni tabijani, ja i onaj koji me slijedi. Dakle, svako od nas je dužan da poziva Allahu vjeru, ali mora da ima argumente. Ne može bez argumenta. Ne može reći, ja čuo negdje u nekom džematu pričaju i ovo je u islamu. <laughs> Ne može, pogledaj. Ne ide. Ču, ja čuo. Nema ja čuo. Tačno se mora zato od koga si čuo, a onda taj koga si čuo, on se pita gdje si to našao i pročitao. I onda se mora utvrditi. Jer vidite, sve nam može biti i muljavo, može biti i labavo. I naša odjeća može biti veći broj, pa da budemo ko spadala u njoj. To nije problem nikakav. Se malo koji nas smije, nije to problem. Ali je problem ako mi imamo veći ili manji broj naše vjere. To mora uvijek biti baš ono najljepše odijelo na nama. Da pristane, da stoji, da, da, je utemeljeno. Ne može to onako stršiti na nama. I vidimo kod često kod muslimana strši. Imate one ekstreme koji govore ne da način, to uopće nije onaj pravi islamski način. imate one opet koji nisu dovoljno savizani u to. To se u arapskom kaže frat i tefrit. Kada čovjek ode u neku ekstrem, u jednu stranu udesno ili ode u lijevu. Nije dobro ni previše uzeti na tovarti na sebe jel tako odjeće kako mi ljeti ne možemo sad nositi bunde i po tri bunde obući. To je bilo već ružno. To je ekstrem malo. A nije dobro Bogom skinuti košulje pa biti bez košulja. I to je opet ekstrem u neku drugu stranu. evo je lijepo da imamo odjeću koja je taman. E to od nas Islam traži. Dakle, da razumijemo islam onakav kakav je poslanik ali sam objavio. I kod nas nema saudijskog islama, u nas nema bosanskog islama, sarajevskog, zemčkog, travničkog, nema bonskog islama, nema londonskog islama. U nas ima Allahov islam. I to je islam onaj koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve donio ljudima i kroz 23 godine tačno pokazao kako treba da se vjeruje, da se djeluje, se radi, da se gradi, kako da se diše, kako da se piše sve ostalo je poslanik Ali selam pojasnio. I nema ni jedne sitnice da nije pojašnjena kroz 23 godine njegovog poslanskog života. Ja sam bio prije dvije godine na hađu. Imali smo jedan simpozij. I prije samoga hađa obišli smo jedan muzej koji se pravi u povodu poslanika Muhameda salana I imate onaj jedan institut ili institucija koja sad onaj štampa tri stotine tomova, inša Allah, utala, samo hadisa poslanika, ali Dakle, nijedan čovjek u istoriji nije tako precizno opisan svaki njegov pokret, svako njegovo djelo, svaka njegova riječ. I već je 30 tomova, smo bili prije dvije godine, 30 tomova je već napisano, već prevedeno na arapski, na engleski, na njemački, na kineski, na sve velike svjetske jezike. I to će biti doslovno čitavom svijetu. Kad bude gotov projekat, oko 300 tomova se planira taj projekat. Imate recimo jedan tom koji ima po 500, 600, 700 stranica, on samo govori recimo o hrani poslanika Alisala. Samo šta je jeo, kako je jeo, kako je sjedio, iz čega je jeo. I to sve su hadisi vjerodostojni. Pa niko ne može sad reći, ovo je neko rekao, ono, ne. Nego su Ulema, najveća svjetska ulema iz oblasti hadisa i najovi e, islamski islamskih znanost se sabrala i pisala ta djela. I svako je zadužen da piše iz svoje oblasti. I onda će imati samo recimo o bojama koje je poslanik Ali Islam upotrebljavao, koji boje turbane nosio, koju boju više volio, koju boju preferirao kada su pitanju i hrami ili ćefini i tako dalje, za koju boju šta rekao, čitava knjiga. I to sve vjerodostojni hadisi. I onda niko ne može reći sutra, pa nisam ja znao, znaš, nisam ja znao to ima. Dakle, bit će prevedena pored arapskog i njemačkog i engleskog i kineskog na brojne svjetske jezike i onda će svima biti dostupno ko želi da sazna doista u poslaniku ali salam ono što treba kako bi, a to je opet meram ili intencija ljudi, da ljudi saznaju stvarni islam onakav kakav jeste, a ne kako se nama pričinjava i kako brojne opcije vidjeli ste u svijetu na razne načine tumače. Ja znam kad nekad nastupim nekoj emisiji u Bosni i Hercegovini, radio emisiji, kontakt emisiji, mene zovu slušalci kažu prije tebe bio jedan govori drugačije, iza tebe bio jedan govori drugačije, sad ti govoriš tako, pa šta je ispravno? E tu je problem, sad ne mogu ja reći moje je ispravno, ispada kao ja sebe veličavam i stavljam na neko mjesto. Ne, nego uvijek treba, kad slušalci pitaju, i vi džematlije kad pitate, oni koji predavanje drže nakon predavanja, gdje je našao tu informaciju koju nam je saopćio? Jer lako je informacije saopćiti. Mogu se informacije i izmisliti, određene rečence. Ali Boga mi treba to dokazati. I onda kad kažemo, citirao sam ajet koji se nalazi u suri Bekar, 185. ajet, da ti možeš odmah uzeti Musaf i provjeriti. Kad čovjek kaže, to sam zasnivao zabranu tu i tu islamu ili naredbu, na tom i tom koji se nalazi u tom i tom kitabu, da čovjek može da provjeri. E to je znanje. To je ono o čemu ja malo prije govorim. I zato je poslanik, ali salam, jedne prilike, kažu u pustinskom pijesku koji je bio ono dole ravan, uzeo jednu grančicu, suhu grančicu od palme i onda je povukao jednu ravnu, ispravnu, dugu liniju. A onda pored te linije koju je nacrtao na tom pijesku sa tim sa tim štapićem suhim, onda je uzeo male linije pored te linije sa desne i sa lijeve strane. I onda je rekao, a da se bilullah. Ovo veliko, taj put koji je napravio, ona najveća linija. Rekao, ovo je Allahov put. Ovo je pravi put. A onda je one male linije nazvao wahadihi Subulun. A ovo su putevi i puteljci. I na svakom od ovih malih puteva stoji Iblis i poziva ljude ka tom putu. I zato imate kod nas od Ahmedija pa nadalje oni radni sekti koji pozivaju uslijeđenje nekoga drugog osim poslanika Salam i zato otvorite oči dobro. I ono što mi imamo danas i kod nas i na zapadu i ono što imamo na internetu i ono što imamo kroz razne ove društvene mreže proturi se razne vijesti moramo uvijek utemeljiti, uvijek pitati na čemu je utemeljeno da možemo provjeriti. Jer naša je vjera vjera koja traži provjeru. Naša vjera nije vjera iz have. Razumijete? Naša vjera ima temelje svoje i ona je zasnovana na na sunnetu. Ako imamo tu zasnivanje imamo tu osnovu u Kur'anu sunnetu, mi to možemo prihvatiti. Bez toga nema prihvatanja vjere. Jer kada je poslanik ali selam, kako ponosim imam Tirmizi, hadis i da maju ribuke ila mala ju ribuke. Uzmi ono u što ne sumnjaš, a ostavi ono u što sumnjaš. Dakle, bolje ono što sumnjamo ostaviti, nego uzeti, trošiti, pa stradati. Ako sumnjamo u ovo što je u ovoj čaši, da je otrov, nećemo ga piti. Jer rizik ako nismo sigurni, je li ovo stvarno voda ili neki sok, onda mi nećemo to ni trošiti. Bolje ostaviti, manje ćemo štete imati kad ostavimo, nego kad to upotrijebimo. Ako nismo sigurni. Prema tome ti kad naiđeš negdje, pored puta stoji flaša koja je već otvarana i na njoj pola, imate u njoj pola soka. Makar ti žedan bio, nemoj piti taj sok jer može biti da ti je neko poturio otrov ili neko ostavio ili neko možda onaj tražio otrove za miševe, pa nasuo tu flašu, pa je ostavio, osuo tamo negdje sa livade, pa se pomao vrata, ti ćeš to nagnuti i fino popiti otrov za miševe, pa ti sam sebe otrovati. Ne, jedino kad bi našao so koji je fino zatvoren, fabrički, i onda vidiš da nije otvaran, to i nekako maško, ono nemaš neku sigurnost. Kad je to pitanje, kad se plašimo za svoj organizam, za ovo zdravlje dunjalško, kako bi tek trebalo da se plašimo za svoje ahiresko zdravlje? Jer ko ne bude imao pravu vjeru, on nema šta tražiti na onome svijetu. Jer džennet samo privata originale. Neće falsifikate. Neće. To isto onaj zlata što neće falsifikat zlata ti primi. Odmah ti odbije. Niti onaj u banci kad poturi onu novčancu vidio si pod onaj aparat i onaj odmah <laughs> primijeti, otrta i dešifruje. Ne možeš njemu podvaliti. Banka prima samo originalne novce, zlata prima samo originalno zlato, ne prima samo originalna djela, samo originalne muslimane koji nisu natopili u taj svoj imanski dio i taj imansku konstrukciju, nisu natopili otrova niti falsifikata koji nisu da Allahove vjere. Zato kažem, mi možemo svoje dijelo baciti, slomiti, prodati, zapaliti, ali vjeru moramo čuvati. A vjera je Allahova i nije ničija. I zato se znaju propisi u Allahovoj vjeri i tu treba čovjek da bude oprezan zaista. Zato ovaj prvi dio koji je spomenuo dr. Abdulkerim Zaidan, el fehmu dakik, dakle stvarno precizno razumijevanje vjere. Mi moramo se truditi da vjeru razumijemo precizno, makar ne moramo i puno poznavati, ali ono što poznajemo da smo sigurni u to. Isto kao kad, evo nam klanja večeras ovaj naš fini momak, vidjeli kad uči sure, ti osjetiš da ga uči pravilno, lijepo. Kad znaš da pravilno lijepo uči, onda lijepo za njim klanjati. Kad bi on neispravno učio, mi morali malo naći način da, da, da zamijenimo ga, makar da ga ja zamijenim tako Ali kad vidiš da lijepo uči, onda to svak primiti, pogotovo oni koji poznaju imalo, jel tako, Kur'an Kerima osjeti onaj, kako izgovara arfove, da se vidi da je to originalno učenje, da nije učenje koje je izvrnuto, jel tako. E zbog toga i u vjeri moramo uvijek voditi računa šta je, šta je utemeljeno. Ako to ne budemo imali, onda nemamo kud na onaj svijet. Zato, kažem, mi možemo doći na onaj svijet bez babe, možemo bez mame, možemo bez domovine, možemo bez nacije, možemo bez ništa drugo. Kad, kad bi netko oduzeo ti naciju, pa ti oduzeo domovinu, kao što su mnogima oduzeli, vidjeli ste, pa te protirali, možeš bez toga doći tamo. Ali nemoj se pojavljivati bez vjere. Bez svega možeš bez i oca i majke, ako ti oni ostanu ovam ili oni pređu neku drugu vjeru ili ostave islam, ti ćeš doći na onaj svijet, ali dolaziš s vjerom. Ako dođeš s vjerom, tebi je džennet neminovan. Međutim, ako dođeš bez vjere ili se iskrivnom vjerom, kako da te prime? Sa falsifikatima, vidjeli ste, nigdje falsifikate ne primaju. Pa neće ni Allah, jer Allah prima i u svoj džennet stavlja samo one koji su ispravno slijedili, primjenjivali i prakticirali njegovu vjeru koju on objavio. On je objavio preko svojih poslanika i na kraju preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. To je ono što bi trebalo dobro zapamtiti, da pokušamo koliko je moguće razmišljati o tome, da stvarnu vjeru preuzmamo iz stvarnih dijela, od stvarnih ljudi, od ljudi koji nisu iskrivili Allahovo vjerovanje, od ljudi koji su očuvali Allahovu vjeru i koji imaju temelje, jel tako, Allahove vjere, da mogu u svakom slučaju provjeriti ono što se onaj govori. Vidjeli ste vi kad negdje kupujete, vi provjeravate. Koja je marka? Koja je proizveo? Je li majica u redu kad je kupuješ u prodavnici? Ljudi o tome vode računa. Vidjeli ste onda kad vozi neki tamo regal kako ga fino zaštićuju sa raznim spužvama da se ne bi negdje ono oparalo. A kad je vjera u pitanju, malo ko pita je to ispravno ili nije. Dakle, moramo. To je naš zadatak. I ono je ispravno što je došlo na temelju Allahove riječi na temelju sunneta poslanika ali i salam i normalno na temelju uleme koja je to protumačila na ispravan i originalan način. Tu treba čovjek da vodi računa, a onda iza toga još ove dvije komponente koje je naš doktor Abdukerim Zajdan istakao, a ja bih spomenuo ovdje, a to je el iman el amik. Vidite, iman, on je spomenuo na drugom mjestu. Utemeljen, jak, čvrst, stabilan. Granitan iman. Ali kada? nakon pravog razumijevanja. Jer ako nemaš razumijevanja, džaba ti što vjeruješ. Ako ti vjeruješ u kipove, ti moraš da vjeruješ u kipove, moraš da vjeruješ u trojstvo, moraš da vjeruješ tu u deset nekih bogova, tako dalje. To nije, nije to ta vjera koju Allah prima. Dakle, moraš prvo imati razumijevanje pravo vjere. Zato Allah šanu Kurani Kerimu i kaže, ne kaže izgovarajte la ilaha ila, vjerujte u la ilaha. Nego falem ennehu la ilaha illa Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Znaj, dakle shvati, razumi da je Allah jedan jedini. I onda tako je vjerovanje ispravno. A nije samo da izgovaraš, jer nismo mi došli ko papagaji da izgovaramo samo na ovaj svijet. Nego moramo da razumijemo šta učimo. Zato nije došao Kur'an i Kerim, vidite, prvi ajeti koji su bili u pećini hira, nisu bili ni klanjaj namaz, ni posti, jer čovjek bi onda počeo ne bi znao kome da posti. Nego je bilo ikra bismi rabbi kelladhi uči, čitaj, studiraj, analiziraj, meditiraj, razmišljaj, dakle shvati, razumi da, da, si, da ti taj koji dolaziš od Allaha koji te stvorio i onda u ime njega da učiš i onda u ime njega i da klanjaš, u ime njega i da postiš. I onda je sasvim drugačije. Zato je Abdul Kerim jedan stavio el fahmu klik razumijevanje vjere na prvo mjesto. Pa onda ide el iman el amik. Onda čvrsti, jaki, stabilan iman. Stabilan iman i može doći kad čovjek razumije, kad zna šta hoće. Zato ste vidjeli kod nas, bilo je ljudi u našim bošnjačkim džematima, ja znam, dođem na džumu namaz, recimo malo zakasnije na sunnete, čovjek sjedi na tehijatu, dole je fino uzio sat i on ga namješta prema lonđamijskom satu, a klanja. E to je, on je došao da klanja, on je došao on ko računa ima iman, on je došao na džumu. Ali on navija sat, on ne zna ni šta radi na džumu. Dakle, on nije shvatio uopće gdje je on on pred Allahom, vola, ne može se igrati pred Allahom. To isto kad bi mi došli sad načelniku općine ili nekom predsjedniku države, kancelaru nekom i onda stojimo kod njega i mi razgovaramo, mi dođemo sad pa popravljamo prema njegovom satu na tamo njegove kancelariji biro. A ne ide to. to vidi se neozbiljnost, to je bilo neozbiljno za ljude. A možete vidjeti, on pred Allahom stoji i on navija sat ili ja ulazim, čovjek se skroz okrene i gleda ko ulazi. A na namazu spojio ruke, već drži vezane. To je ono što nema tog shvatanja vjeri. Čovjek nije shvatio prema kome je stao. Onda zna prema kome je stao, on bi sasvim drugačije se ponašao. Jel tako? Onda ne bi gledao sa strane koga gleda kao mi na namazu, ko je noge više skupio, raširio i slično tome. I onaj ko zna da je pred Allahom, ne gleda na drugi, on gleda da sebe, da sačuva, sebe da izvuče, da, da on bude tako lijep, finog kulture ponašanja prema svome gospodaru, kada stoji u namazu i tako dalje. I zato je imam, vidite, spomenuo drugo mjesto. Dakle, kad se shvati i razumije, onda, onda stvarno imam se tu i zadobije. Vidjeli ste, Adreti Omer je krenuo da ubije Muhammed Salama Da ubije Muhammed Salama opasao sam i krenuo na putu, neko kaže pa šta ćeš ti ubijati ali a tvoja sestra primila njegovu vjeru i tvoj zet. Ili svoje sestri Fatimi i onom zetu Saidu, pa nije ubijaju nemoj Muhameda dirati, kaže njemu. A onda skrene sestre I onda kada je čuo ajete, kada je vidio, prvo je udario, onaj, on sakrili onu strancu mushafa, pa je udario, pa je oblila krv i onda on tek počeo da shvata da je nešto ružno učinio, pa kada smo proučili oni sure koje su oni znali, tada on je rekao u istinu ovo nije govor čovjeka. Ovo je nadnaravni govor. I Omer je tada shvatio, shvatio prvo odakle. Nije on vjerovo, on je krenuo da ga ubije. Shvatio je to i onda je rekao gdje je Muhammed. Ovi ne smiju da kažu, misli da će krenuti da ubije Muhammed a.s. A on je shvatio istinu i krenuo Muhammed a.s. da primi vjeru. I oni su oko Muhammed a.s. bili uzeli sablje da ga brane, poslanik Ali Salam kaže pustite ga slobodno rek Jer je dobio inspiracijom ili objavom vijest da onar dolazi da primi islam. I Omer je došao i primio islam. I od tog momenta Omer koji je najviše mrzio Muhammed Salama postaje najveći ljubitelj poslanika Muhammed salama i njegov najveći simpatizer, čovjek koji je bio spreman za njega i glavu da drde. Vidite što znači pravilno razumijevanje, kad čovjek shvati i razumije šta je vjera. Jer jedan ali vidjeli ste, El Habeši koga stavljaju, koji je tek oslobođeni rob. Nije ni bio oslobođen rob, stavljaju ga tamo u užarni pijesak, ali on je shvatio da Allah jedan jedini, da ga on jedino može izvući, da jedino njemu treba biti roba, ne ljudima. Kad je to shvatio, oni, vidjeli ste, kamije na njemu razbijaju na užarnom pijesku, a on izgovara ahad, ahad, ahad. Allah jedan, jedan, jedan, nema više bogova, je snaga vjere. Ali ta snaga vjere dolazi, vidite, sa potpunim razumijevanjem. Sa potpunim razumijevanjem kad čovjek stvarno zna zbog čega je onaj počeo da vjeruje. I mi vidimo kod nas ove mlađe generacije, Allah je dao da shvate vjeru i da onda stvarno vjeruju. A kod nas ranije, vidite to stariji koji su malo, znaju, ona je većina svijeta je išla u džamiju, a što mu ide babo, ide i on, idemo dajđa, idemo amidža, pa odo i ja na pa odo i ja na i ti vidiš ljudi, nisu bili svjesni, on dođe, a nije bio svjestan toga. Danas, vidite, kad privati vjeru, posebno nemuslimani, koji prelaze na islam i to kažu prelaze, to je vraćaju se svome izboru gdje su nekada i bili, gdje smo mi svi bili vjernici kad su duše bile stvorene, Allah nas upitao lastu bi rabdikum, nisam ja vaš gospodar, sve duše koji danas vjernika i nevjernika, ljudi koji danas žive i koji ne idu u džamiju, koji su protiv džamije, zločinci, svi su rekli kalu bela hidna, nego šta, ti si naš gospodar. Dakle, svi su bili vjernici. Prema tome samo vraćaju na taj svoj izvor odakle su i krenuli. I ovi današnji onaj ljudi koji postaju muslimani, jel tako, to je vraćaju se samo u svoje okrilje vjeruju gdje su nekada i bili. Vidjeli ste, kad oni prime vjeru, kako je prime. A zašto? Pa zato što su shvatili. Shvatili da je to istina i onda su krenuli tu vjeru da realiziraju u svome životu. Zato je vrlo dobro da znamo kakva je vjera u Islamu. Zato je Omer bio takav vjernik da mu nije bilo ravnog čega, zato što je to shvatio. I onda kad je shvatio toliko je u vjeri bio jak, toliko je bio poznan, kaže poslanik ali salam, da su pred njim šetani bježali. Čim Omer naiđe, kroz jedan sokak šetan bježi u drugi sokak. Nije ga smio ni sresti još. Omer nije smio da sretne. A zašto? Pa Omer je čitavu noć provodio pred Allahom nekada plaćući pred njegovim majetima. slučajući njegov Kur'an pa bi plakao, pa bi jecao. Kaže Ibn Dževzi uz jednoj svojoj knjizi koja govori o odlikama Hazreti Omera, kaže da je imao ispod iz, po svojih očiju kaže dvije, linije tame, crne, kao perkle za cipele, takve je imao od plakanja najveće. U toku dana kad ga vidiš ti bi rekao, nije toliko pobožan. Jer nije isticao pred ljudima, on je to skrivao. Ali kad je pred ljudima, onda je bio kao pravi faris, onaj konjanik, vitez. Ali ovamo je bio zahid najveće. I njegova vjera je toliko bila jaka, vi znate dobro, evo kod nas je ovih dana, sinoć kad je bilo prećinoć jel tako zemljotres pogodio Bosnu i Hercegovinu, epicentar je bio negdje kod oko Nemile, to vi znate dobro i tamo su vidim, uzbihuzurili se naši bošnjaci i tako dalje, ali zašto? Pa zato što ne Omera, moj dragi. <laughs> Jer Omer, radi Allahu talanu, kad jedne prilike zatresao zemljotres Medinu, on je samo uzio svoj bić koji je imao i udario po zemlji i rekao kif bismillah, kif bismillah, stani u ime Allaha. I zemljotres odmah stao. Odmah stao. Nakon tog njegovog pokreta nikad više Medinu nije zemlju od današnjih dana. Nikad. Ali onda okupio sve Medinjane rekao ljudi ovo su djela naših ruku. Jer svaki musibet, svaki belaj, svaka prirodna nepogoda dolazi zbog griha koje mi učinimo. Znači, počeli ste praviti grije. Još jedan put kaže, ako zemljotres zatrese Medinu, tako mi Allaha ja vas napuštao Neću više živjeti s vama. Odlazim negdje na drugo mjesto. I evo kažu istoričari, nikada više Medina nije se zatresla zemljotresom, kako je Omer udario bićem. Ali zašto? Pa zato što je Omer volio Allaha. I uvijek je bio uz Allaha. Pa onda kad treba tim svojim imanom, samo kad udari i kaže stani, zemljotres staje. To ne mogu potvrditi današnji učenjaci, oni to ne mogu. Oni imaju svoje verzije da zemljotres nastaje nekim pokretom tektonskih ploča, pa koje te ploče postavio nego Allah? To su Allahovi zakoni koje on postavio. I onda čim ti taj zakon, jel tako, pokrineš, a pokreneš ga sa grijesima, tektonske ploče i ostalo, uzdrma se jel tako u zemlji. To odatle nastaju tsunami, odatle nastaju zemljotresi, sve ostalo kako je i najavljeno u brojnim hadisma, da će pred smak svijeta, pred sunji dan, biti učestali tsunami, zemljotresi i razne druge prirodne nepogode koje ćemo mi imati. Sve što to na kraju vidjeli ste i kažu, ova klima se mijenja u svijetu, pa je to zbog grijeha. Mi odnos jedan koji ispostavljamo jer imamo, mi griješimo prema prirodi koju je Allah dao. To zakon uspostavio te šume i rijeke i sve ostalo, što god se poremeti, to je znači greška naša. I tom greškom nastaju ove promjene. Mi kažemo to je nastalo zbog toga. Pa jeste, ali vidite da je to zbog, zbog nedostatka naše poslušnosti prema Allahu Želešanu i prema tim prirodnim pojavama koje Allah dao. Čim ti poremetiš, ti onaj napraviš jedan belaj koji, evo i mi to činimo često i zato pogledajte kako je Allah šanu dao da, da zemljotres nastane, a nema neko da ga sad zaustavi ko što je Omer bio sa svojim bićem. E, moram imati Omera da bi ga zaustavio. Mi nemamo Omera, zato moram svi, svi truditi da budemo koliko je moguće bliski Omeru, kao što je bio Omer, da zaustavi jedan takav proces koji Allah Žešanu daje, a daje ga samo onaj zato zbog grijeha koje ljudi čine, iako to naravno učenjaci s ove strane objašnjavaju, imaju i taj kako bi rekao, rezon detr koji oni upotrebljavaju, tako i jeste. Jer oni gledaju ono što je vidljivo i ono što je naučno dokazano i opravdano. I to stvarno postoji, ali to je opet Allahov zakon koji je Allah dao i on ga samo pokrene sa određenim jel tako, manifestacijama koje mi imamo u životu na ovom svijetu. Dakle, iman koji ima, on sa imanom postigne ono što drugi ne mogu. Zato je nama iman potreban, ali iman koji će biti čvrst i jak je zasnovan upravo na ovim, na ovim, na ovom pravilnom razumijevanju vjere. I treći, da ne duljimo, jeste el itisal el vesik. El itisal el vesik. Itisal el to je stalna i jaka veza sa Allahom Đelešanom. Dakle, da ti uvijek na umu. Ako ti uvijek na umu, neću činiti ništa loše. Čim ti malo zaboriviš na Allah, odmah nešto učiniš, jer šetan trči da, da, da zaboraviš na njega, da bi ono letio i da bi ti nagovorio na nešto što, nije dobro. Sjećate se i usvali sa vam. I usvali sa je bio mlad, lijep. Zuleha koja ga je zavodila je bila također najljepša žena svog vremena. Najljepša žena svog vremena. Šta kaže Allah Žešanu Kurani Kerimu? I on bi poželio nju kao i ona njega da nije ugledao znak svoga gospodara. Ha, znak svog gospodara. A šta je ugledao? Nekim feseri kaže ugledao svoga oca Jakuba. Čim ga je ugledao, alaihissalama, odmah se povukao veli, gdje ću ja to uraditi. Neki kažu vidio ajet koji je bio napisan u Allah i ne približavaj se bludu. Kuranski ajet koji je vidio Jusuf Selam. Neki kažu mele kada je vidio, neki kažu ono. Međutim, ja mislim u mojoj procjeni i dubokom uvjerenju i razmišljanju o tom ajetu, ja mislim da je Jusuf Selam uvijek imao na umu svoga gospodara. I čim je žena naletla, ona odmah rekao, ja rabi, zar bi ja mogao to učiniti, a ti me gledaš. A Apetit za bludom nestaje, apetit za grihom nestaje. I mi da imamo tu, tu vezu sa Allahom stalno, to je da mislimo na Allah stalno. Ko bi od nas mogao da ukrade? Ko bi mogao da kaže ružu riječ? Ko bi mogao da opsuje? Ko bi mogao da nekoga udari? Ono bespravno, naravno. Ko bi mogao nešto da uradi što je loše? Ako stalno imaš na umu da te Allah gleda. I on to se zove, vidjeli ste tamo, onaj, neki to smatraju, vidjeli ste tamo iman, kako je poslanik ali islam u nam hadisu ima islam i ihsan. Neki to prevode kao dobročinstvo. A ihsan je da vjeruješ u Allah kao da ga vidiš, ako ga ti ne vidiš, on tebe vidi. E to, to mora njima da, vjeruje. Ako vjeruješ u to, znači mora ti uvijek biti da umu. I onda ne možeš ništa reći loše. Kako moraš recimo o meni kazati kad izaći iz džamije, on je ovakav i ovakav. A mu ne govoriš. Znači, to nije dovoljno nema dovoljne vjere. Ne vjeruješ da te Allah gleda. Jer ako ne smiješ predamnom da kažem da, sam ja loš, predamnom ne smiješ, koji sam sićušan Allahov rob, koji ti neću ništa da kažeš nešto protiv mene, neću sad tebe početi daviti, niti praviti neki cirkus ili veliki s nego ću ja tebi reći nešto možda loše. Dakle, ne plašiš se toliko mene, pa nećeš da kažeš ne smiješ predamnom. A smiješ da kažeš tamo iza leđa, to je znak da, ne vjeriš u Allaha kako treba, da nisi svjetan da te Allah sad gleda. Jer kad Allah gleda kako možeš o meni reći loše iza mojih leđa. On je, ona je značajniji nego ja. Njega se više treba plašiti nego mene. Njega više treba stiti nego mene. Jel tako? A oni zabrani da govorimo jedan o drugom loše iza leđa. Kako možeš reći onda o meni iza leđa ili ja o tebi i slično tome. Prema tome jasan je znak da mi nemamo tu svijest razvijenu u sebi da nas Allah stalno prati. Ako imamo, nema šanse da to uradimo. I zato i usvali sa vam nije vidite mogao da pogriješi tada zato što imao stalno tu svijest. Ko ima tu svijest, on to zna. I za kraj ispričat ćemo jedan detalj koji se navodi, neki kažu da je to čak bio unuk Hazreti Ebu Bekra radi talanu, kada je jedan učitelj rekao svojim đacima, to su prve generacije muslimana bile naravno, kaže doneste djeco svako od vas, gledajte da sljedeći put kad dođete u školu da uvati po jednu pticu. I kad ih fino uvatite, kaže, ti vas niko ne vidi, odete i zakoljete. Ali da vas niko ne vidi, pazite dobro. I zakoljite pticu, stavite u kese i donesete na čas, pa ćemo mi onda secirati te životinje da vidimo šta u njima ima, da malo ispitujemo. I djeca normalno sposola učitelja, hvatala su ptice, uhvate pticu, nađu mjesto gdje niko ne vidi, zakolju i svi donijeli u školu po zaklanu pticu, osim unuka, neki kažu da to bi unuk Ebu Bekra radijallahu ta'ala. I kažu on nije donio jedini, on je jedini tužan, svi oni donijeli veseli, donijeli vadije ptice, učitelj kaže, djeco, jeste uradili što smo vam kazali, kaže, jesmo. Jeste donijeli ptice, jesmo. Jeste našli mjesto da vas niko ne vidi, jesmo. Jeste zaklali, jesmo. Dobro, iznesite, oni iznesu. Ovaj mali sjedi tužan, on nije donio pticu. I mu kaže, šta si ti uradio svojom pticom? Kaže, ja sam pticu uhvatio. Aha, pa je našao mjesto te niko ne vidi. Kaže, tražio sam. Pa je našao, kaže nisam. Kako nisi? Pa je bišao u tamo da te niko ne vidi. Ja sam išao sam i tamo, kažu učitelji. A nikako, da nađem, ja znam, niko ne vidi. Pa kako nisi mogao? Kaže, ja dođem, nigdje nikog nema, tamo hoću da zna znam, Allah me gleda, kuću je zaklad, Allah me gleda djeću, ovo stvorenje zaklad, a on je stvorio, nikako ne idem i nisam mogu. Ja opet odem na drugo mjesto, neku šupu, opet Allah me gleda i ušupi, nisam uspio, kaže, halal te učitelj, ja nisam mogao da zakoljem pticu, nisam mogao naći mjesto da me niko ne vidi. Allah me uvijek gleda. A onda učitelj kaže, djeco, vidite, ovaj momak je jedini ispravno postupio. Svi ste vi pogriješili. Svi ste napravili zločin prema tim pticama, ulovili ste ptice, a ja sam htio da samo iskušam, ispitam ko je od vas svjestan odgovornosti pred Allahom koje, je svjestan da ga Allah stalno prati. To je jedini ovaj, kaže momak položio, dječak taj mali. On je jedini to položio. Dakle, bio je svjestan. I za takvog nije problem. Za takvog sutra, njegov ga u firmu postaviti on neće nigdje ukrasti, neće uzeti, neće onaj, jel tako, služiti se ni mitom, ni korupcijom i tako dalje. A nažalost, mali broj nas koji je takvi svijesti pa da ne dođe do toga. I zbog toga imamo problem i u državi, i u društvu, i na raznim mjestima, upravo zbog toga što nemamo tu svijest. Zato mislim da je ovo vrlo interesantno i vrlo korisno da znamo da pored svijesti, jel tako, o našoj vjeri i od preciznosti naše vjere i pored imana kojeg imamo, moramo tu stalnu svijest da nas Allah prati. Ako to troje budemo imali u svom životu, u istinu možemo se nadati onom stvarnom i lijepom i sretnom završetku na sudnjem danu, a to je Džennetel Firdeus, pa evo koristimo ove naše lijepe noći Mubarek Ramazana, da o tome razmišljamo i molimo Allaha Đelšanu da ovim noćina dani nam moći i snage da shvatimo i razumijemo njegovu vjeru onako kako treba stvarno da je musliman jedan razumije da budemo čvrsti i stabilni u našem imanu i da imamo stalnu svijest, konstantnu svijest o tome da nas Allah prati i da ništa ne možemo učiniti a da on to ne zna. Ekulu kauli haza wa li wa lakum wa sallallahu ala sejidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi